Ekainaren hogeita iruan hasi zuten okupatzen eremua LB sindikatuak eta lurzaindia elkarteak bidean zen etxe eta lur salmenta bat gelditzeko helburuarekin laborantza lurrak galduko zirelakoan hiru milioi eurotan eh, erostek, erostekotan baitziren dena okupazioak segitzen du salmenta ez da bururaino joan momentuz zaferrak ere bere preamzio partzialaren eskaera egina du irailaren ama bosteko epea hor da eta tartean ere egitar sustengu talde bat bat ere sortu da udauntan, gurekin eh, kolektibo honen kide den eneko gorri egunon. Bai, egunon. Zueneko arbona razira eta talde hortako kide ere, uh, bon, duela bila bete abiatu zen okupazio hori, nola bizi izan duzuzuk erritar gisa, hauzo kide gisa azkenean? Uh, eh, erritar gisa eta kide gisa, jakin bada testo inguru berezi batean eh, kubatzen zela, haute eskundak berriz iragan baitziren eh, ustaila erditsutan arbonan, eta jakin arbonako hau zapesa hausitan uh, eman zuera ere, lurzen india beraz, uh, piedene biziki eder ere erritar gisa ikustea arbonan iragaiten zela, olako okupazio bat, aski sintomatikoa baita politikari batzuek, Eh, lurra kudeatzeko duten eh, moldeaz. Eta gero militante gisa eta internazionalista gisa ikustea etxe ondoan gertatzen dela eh, mundu mailan gertatzen diren beste okupazio mota asko ere biziki positiboa eta eta inspiragarria ere izan da. Mm, azkenean, bon, ikusten da, gertatzen dela, baina egiten uzten delaaren sentsazio horrekin, eta hor beste zerbait gertatu zela? Bai, bai, bai, bai, txiki bat sartu da olako mekanismo handi batean, eh, lugaren espekulazioa Ipar Euskal Herrian ez da berria, bada markada asko jadanik eh, aktibo dela, baina uh, inertziaren kontra be, beti bada herriaren mobilizazioa eta posible da, edo ala pentsatzen dugu eta dute lurzen eta elbeko militantek, posible da ere momentu batean sistema guzi hori blokatzea eta eta beste soluzio batzuk maitea. Mm, Errian, orduan, uh, segiru da alde hortaik aipatzen da, erriko pestak ere izan dira, ez dakitzu urbildu ziren hortik, eta... E, errian, ez dakit sobera nola, nola ipatzen den, uh, ba, ikusten dira erritar frango uh, hor, uh, uh, jakin ere, haute eskunde denboran, denak uh, bi aldeak uh, horren alde zirela, baina nautu eskundeak pasa eta bakarrik alde batekoak ikusten dira, eta besteak ez dira gehiago urbiltzen arbonako okupazio horretara. Um, pentsatzen denetarik eta gero pentsatzen dut ere, badela oraindik asko komunikatzeko beharra, uh, badirelako olako, mm, nola estereotipo mediatiko batzuk okupazioen gibelean, eta eta erritar batzuen gandik entzuten dena da eh, hor uh, skuat bat muntatzen dela, jendea bizi dela, eta haiena esten material bat erabiltzen dela. Baina argunt alderantzizkoa da, hau okupazio kolektibo bat da, politikoa da, uh, eh, ne hor du hemen interes eh, individualik uh, lehen esten okupazio mota horretan, eta material guzia zaintzen da ere, ez pentsatzen dut ondoko hasteetan iraunen baitu mobilizazio horrek. Hau zoen eta erritaren gana ere joan beharko dugula. Mm, Hortan da, adibidez, kolektibo, erritar kolektibo berri horren gogoetako bat? Ah, bai, bai, bai, bai eh, biziki fitea behelen bilkuran agertu den eh, eh, kezka bat da, kolektiboan baitira uh, bi hauzo. Uh, gero guk zentratzen dugu gure lana gehiago uh, iru ahrotan logistikoa, animazioa eta egutegiaren kudeak eta. Um, ideia zen, uh, uh, bat antolatu zen uh, armonako okupazioan, Euskal Herriko enbat esperientzia agerian emanez. Mm. Uh, eta badakigu, bai errekale hor, bai um, lezon diren mobilizazio batzuk, eta ta, bar, Denek badute haman komunean, hasi zirela eta uste zutela, haste bat edo bi ilongen zutela. Eta azkenean izan zela, bi, iru, lau, amar urteko borroka bat, eta notik irabazi zela. Eta zaurik usi ginoarik, oartu ginen, um, borroka hori abandonatu behar, etzela abandonatu behar, akituak ginerako. Eta beraz, sustengut talde bat sortu da, helbe eta lurzengiak kudea dezaten alde politikoa, eta beste erritar multzo batek kudea dezan alderdi logistiko eta eta mobilizazioaren alderdia. Mm. hori da uh, ideia. Mm. En Indarra eta energia ere maiten duen alde hori? Bai, bai, bai, bai hori da. Baiakin berda, egunero, badela jendea, han, goiz, uh, gau, ahats, egun, uh, handena. Eta bere presentziarekin, okupazio hori gorpusten duena. Eta hori biziki importantea da, baina batzutan pasatzen duzu sortzi ordu uh, bi artean edo edo bost ordu bakar bakarrik, eta akigarria izan daiteke eta etxigarria ere bai. Eta, eta guk egiten dugun deialdietariko bat da jendeari joiteara. Eh, olako mobilizazioa testa irabazten Facebooken uh, laikak emanez. Ah, olako borroka bat irabazten da presentzia bermatuz. Eta, eta presentzia edo nork egin ezake, Eh, txalde bat, egun bat, gau bat pasat, abiarramunan lanera joan, dut, uh, aski gauza konkretu eta simplea da. Eta hau da, egiten dugun deialdietariko bat. Mhm. Hortarako, egutegi aipatzen osularik, eh, hortan txartzen da ez? Egutegi hortan baita presentzialaren alde hori? Hori da, eta talde txobatek landudu proposanen biziki interesgarri bat, agorilaren hogeita marretik goiti, erri bat, egun bat dinamika abian emanen dugu uh, euskal Euskarriko eta Euskarri Zabaleko uh, jendea deitua izanen da errika edo lugaldeka, hogeita lagu orduz bere presentzia bermatzera. Eta beraz, itxasuarrek izanen dute aien eguna, lustarrek da aiena, garaztarrek aiena, uh, eh, eta ideia da jendea, jendea gumitatzea uh, zentzu hortan, da zagorilaren hogeita marretik goiti, beste egutegi mota bat plantan emana izanen da. Mm. Hor mm. kolektiboa ipatzeko, ala ere ez dugu zehaztu, bai. baina eh, nor ziste hor kolektibo hortan, somat pertsona bildu da, azken astetan osatu baita? Alor, erran ezake, uh, duena da anistasuna, Bai belaun aldetik, bai kultura politikoaren aldetik, eta bai sensibilitatean eh, aldetik. Bada, asko, inguruan biziten jendea. Senpertarrak, bidartarrak, miagistarrak, arbonarrak eta ez asko-asko hor dira. Eta gero, badira militante politikoak edo lugaren um, ehm, espekulazioaren kontra diren pertsuna batuk, batzuk edo laborantza munduan ibiltzen direnak. Zeran nizake erdi-erdi direla, hauzo tarrak eta, eta militanteak. Eta, ez dakit, esperientzia polita da ere zen, eta haintzinatuz bide polita egiten da, eta arbonan sortu da bizi eta trukak eta ere mu bat, eta elberren asko ikasten ari gira, eta ez dakit, esperientzia polita da. Zinez, bizi izan behar da, eta bada, bada magia zerbait eh, gertatzen ari dena, gaur egungo diendartea eh, erdi eh, eri hortan, ba, badira horako askatasun burbuila politak, eta mm. arbona hauetariko bat da. Topak eta gune bat ere bilakatu da, azkenean, man ezagun kostalde, barnekaldekoena artean hori aipatzekotan? Bai, bai, bai, ahunt, bai. ahuntz eta adibes atzo, uh, izan da urren eguna, uh, zakit bat mar bat pertsona uh, toki dezberintatik etorriak, e, gozo da, beste molde batean gauzak trukatzea, edo do biziki konkretuki gaua pasatzen duzularik han eta geremonan gosaltzen duzularik, ezagutzen ez duzuen diendearekin eta pasatzen duzularik bihordu trukatzen bako biziari buruz, zakit, honek egiten du lako parentesia batek ere uh, gure gure bizietan. Bada soziabilizatze gune bat, hor sortu dela ere ez? Arrunt, arrunt. Eta zinez, uh, insistatzen dut, baina merezidu etortzea. Batzutan ez da errez, eh? pentsatzen dut, entzule batzuek, nahiko luketela etorri, baina egia da ez da errez. Baz etorri aurrekin, etorri auzoekin, lagunekin, lehen aldian, eta ikusiko da, ez erresa den, eh, hor um, uh, momentu gozo baten pasatzea. Eta elduden asteburutik goiti uh, ekipatuko dugu etxe barne guzia ere, uh, okupazio baldintzak hobetzeko, beraz, logela, sukalde, bilkura gela, eh, hori uh, guziare antolatuko dugu uh, ez adin izan okupazio sobera prekarioa eta denek proiekta dezaten egin burua uh, toki hortan. Hori da, zenta hori momentuz lo egiteko, bon, badira oia letxe eta matelaz pare bat, lo bai. egiteko, baina hor zuen elburua da, adiez kolektibo horrena, eh, ondoko aste buruan ba, materiala dutenei ekartzea, eh, ekartzea erbonara dutenarekin ez? Hori da, elbek eta lurzainak eh, jantzuan astapenetik hori izango zirela irabazi arte. Eta beraz, prestatu behar dugu ere, udatik landa toki hori okupatzea. Udazkena eta negoet direlarik, euria eta eta hotza, gai izan barko gira hori aurre egiten, eta beraz egiten duguna da, deialdi zabal bat, kolektibo bat, hauzolan nerako, beraz, irailaren iru eta lauean, edo eh, lauta bostean, auzolan asteburu bat antolatu dugu, eta gaurtik goiti, material uh, deialdi bat ere egin dugu, uh, jendeak ekardezan, etxean subera duen material bat, jenda oso bat osatu dugu, uh, jendeak jakiteko zer ekartzen alduen. Eta ideia hori da, uh, etxea ekipatzea, gai izan gaitezen kolektiboki, behin neguari aurre egiten, eta eta urektarazten bai jabeari, bai erosleari, ezkirela hor, udago goxoki pasatzeko. Hor gira, borroka hori irabazteko, eta egonen girela, behar den denbora bizia. Noiz arte? Hori lukzen jata helbek eh, erabakiko dute, baina eh, uste eta aski argiki errana eta dutela irabazi arte. Hori da? Uh, bai, ama bi laborari bati eman arte, edo laborari bat hori instalatu arte, etxea okupatua izango dela, suposa daiteke. Mm, zuek, eh, beraz, lehen eh, janduzu, azpimagatu zu, alde politikoa elebe eta lurzen diak segitzen duera maiten, ala ere, pentsazun tarremanetan eh, ziztela, laborariekin. nola da hor giroa, zertan dira aferak hori denak segitzen dituzue? Bai, alo, hastelen ba, guziz, uh, asamblea ideki bat dugu kolektibokoek zazpiontan. Eta hastelen guziz, hor zerterritan, elbeta lukzen ja, biltzen dira. Beraz, ahemanetan gira, kolektiboak ez dura bat irik hartzen, elbe eta lukzen jarekin eh, gabe. Zertan den giroa, uh, zurrumuruak entzuten dituzte, uh, batzuek diote uh, krisi hortarik goruntzaterako dela, beste batzuek diote osoki tapatua dela, uh, zinez hor, bi burgez handi baititugu errealitatetik deskonektatua, bai eroslea bai xai dut beraz ez dugula eldu lekurik jende horren unkitzeko. Uh, ba, segur dena da, irailaren uh, da um, deliberoa emaiteko azken eh, EPA, eta hortik goiti, behi jakinen dugu, ea uh, hartutako erabakia legitimoa den, edoaz, Guretzat legala eta legitimoa bi desberdinak dira eta beraz, datorren epea dugu irailaren amaseia jakiteko zaferraren inguruan zer zaferrak egin duen preamzioarena eh, onartzen duten ala ez. Momentuz ez egin eh, posible du beti, eh, baina eh, bai. EPA horda beti. Ebe, mm -hmm. untsa, berdin zerbait gehitu, hori tarazi duzu beraz eh, dela, jendeari deialdia luzatzen diozuela, nola pasatzen da, jemanetan jartzeko ezuekin edo adibidez? Hori da, gure, gure utxa hundiena momentuz, uh, komunikazioa eta jemanetan sartzea. Eta hein batean ere, eh, sare sozial eta internet eta webbunerik ez izaitea, ez da gaizki zen, eta gurekin jemanetan sartzeko molderik oberena, berro eta karrikara joaitea da, eta han bada aurako jesna magikoat, da osgailua, eta osgailuan dena idatzea da. Badira telefono zenbakiak, bada egutegia, bada materialaren zerrenda, dena bada gure beraz, egan eh, ezake, deialdi bakar bat egiten albalit, da joan berroetara, begiratu ozgailua, hartu kafe bat, eta mintzatu ango jendearekin, eta gauzak naturalki egin gudia. Ebe untsaineko gorri, arbonarra gurekin ginoen eta erran bezala, um, arbonako okupazioaren baitan sortu den uh, kolektiboko kide dena, astelen guziz, uh, be, deneri idekia den asambladan ere parte hartzeko uh, deialdia, eta haste buruuntan ere materiala biltzeko, eta erran oso hau zolan haste burua irailak lau bostaz. Hori da bai. Untsa. Ba, mire esker gurekin egon egoizuntan? Mire esker zuei.